بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nabiy sollallohu alayhi vasallamning siyratini o'rganishdan va navbatdagi darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsimizda Hamza ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhuni islomga kelganligini gapirib tugatgan bo'ldik. Tashqarida bo'lgan, ya'ni makkalik bo'lmagan kishilardan birinchi bo'lib G'ifor qabilasidan Abu Zar G'ifori roziyallohu anhu iymonga keldi. Abu Zar G'ifori o'g'irlik, qaroqchilik bilan mashhur bo'lgan G'ifor qabilasidan. G'ifor qabilasi Qurayshni, ularni yerlarini o'tadigan va boshqa qabilalarni o'tadigan karvonlaridan pul olishni evaziga agar pul to'lashmasa, ularni talon-tarosh qilib, qaroqchilik hisobiga kun kechiradigan qabila edi. Abu Zar G'ifori haq dinni istardi. arablarni butlarga sig'inishligi, ularni bu zalolatidan nihoyatda bir norozi edi. Makkada Quraysh qabilasidan o'zini payg'ambarman deb da'vo qilayotgan bir kishini xabarini eshitganidan keyin ukasi Unays bilan Makkaga keldi. Makkani tashqarisida to'xtab, o'zi qoldi, ukasi Unaysni borib xabar olib keldi. Qani ko'rchi qanaqa odam, nima deyapti? Unays Makkaga kirdi. Qurayshni Muhammadning dini haqida gaplashlikka qattiq bir man qilib qo'yganligidan bexabar Unays kirdida Muhammad alayhisalom haqida u zot sollallohu dini haqida so'raganida Quraysh uni qattiq kaltakladi. Kaltaklangan holatda hech qanday bir ma'lumot olmasdan akasini oldiga qaytib bordi. Abu Zor o'zi borishga qaror qildi. Unays akasini oyoqlantirib, borib to'g'ri kelgan odamdan so'rab yurmagin, Makkada bu yangi din haqida gapirishlik man qilingan ish ekan dedi. Abu Zar Gufori Makka ga keldi. Ka'batullohni oldi, o'tirdi. Hech kimga dardini, maqsadini aytishlikka jur'at qilmadi. Chunki kim gapirsa bu to'g'rida, kim bo'lishdan qat'i nazar albatta uni kaltaklashar edi. Bir kun o'tirdi Ka'bani oldida. 2 kun o'tirdi, 3 kun o'tirdi, hech kimga gapirishlikka botin olmay o'tiraverdi. Ovqati tugagandan keyin Zamzam suvi bilan kun kechirdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Zamzam bemor odamga agar shifo niyatida ichsa, dori bo'ladi, och qolganga taom bo'ladi, chanqaganga suv bo'ladi deganlar. Ana shu 3 kungacha Zamzam suvini ichib o'tiraverdi. 3-chi kun nihoyasiga yetib borar ekan, Abu Zar G'afori aytadi, 3-chi kuni kun tugayotganda Alloh Qurayshga, Makka ahliga hammasiga bir qattiq uyquni berdi. Ka'bani oldida mendan boshqa uyg'oq odam yo'q edi. Shu payt ikkita ayol kelib Isof va Noilaga qarab sig'inib ibodat qilib qoldi. Mana shu Quraysh sig'ingan butlardan ikkitasi Isof va Noila. Qissasini aytib o'tganmiz, Ka'batullohning oldida zino qilishganliklari uchun Alloh taolo ularni toshga aylantirib qo'ygan edi. Keyinchalik Quraysh bularni o'zlariga iloh qilib olib sig'inishadi. Isof bilan Noilani oldida boyagi ikkita ayol ibodat qilib bo'lishganidan keyin Abu Zar kechib borib so'raychi, ayollar u Ya'ni kaltadan qo'rqmasa bo'laveradi. deb hali ayollardan Muhammadni yangi dini haqida nimani bilasizlar? Hali ikki ayol Muhammadni dini nima qilasan? Isof bilan Noila turganda shularga ibodat qilishni o'rniga kimlarga qarab ketyapsan dedi. Abu zor "Ha nima? Bu bor yo'q ikki bitta zinokor edi" dedi. Ular sig'inadigan xudolarini haqorat qildi. Shunda hali ikki ayol baqirib, bir dod voy solib, ularni olahasini so'kayotgan kishini ta'zim bersin deb odamlarni to'plamoqchi bo'ldi, lekin hech kim yo'q edi. Ka'bani oldidan tashqaroqqa chiqib baqirishuvdi, ikki kishi kelayotgan edi. Hali ikki kishi bu ayollardan nima baqiryapsizlar sizlar dedi. Ha, ana u yerda bir kishi olahalarni so'kayapti dedi, har ikki kishi xursand bo'lib ketishdi. Zo'r odam ekan bu. Bu kishi Muhammad alayhissalom bilan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamni ko'rganidan keyin nima maqsad kelganligini aytdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam uni islomga da'vat qildi, islomni qabul qildi. Hamda Abu Zar g'ufori din o'rganishligi uchun payg'ambarimizning oldida qolishlikka izn so'radi. Payg'ambarimiz agar meni oldimda bo'lsa, sizga aziyat berishadi. Abu Zar din o'rganmasam bo'lmaydi, menga o'rgating ilmni deb turganida, undagi ilmga bo'lgan, dinga bo'lgan rag'batini ko'rib payg'ambarimiz mayli ertaga tong yotganda meni eshigim oldimda turing. Meni eshigim oldida turing. Men uyimdan chiqib ketar ekanman, orqalog'ida ketib boring. Arqamni hovlisiga kiraman, ozgina vaqtdan keyin kiring dedi. Haqiqatan bittasi kuni payg'ambarimiz orqasidan erchib, Arqom ibn abi Arqomda hovlisiga kirdi, 15 kun shu yerda ilm o'rgandi. Bir mulohaza qilish kerak. Birinchi kun keldi, yo'q. bo'pti, endi ketavermadi. ikkinchi kun ham ketib qolavermadi. Uchinchi kun sabr qilib o'tirib, o'ziga bog'liq bo'lgan sababni qilib o'tiruvdi. Alloh taolo natijani qanday berdi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi keldilar. Shuning uchun bir marta, ikki marta bir narsa harakatini qilib, kallamizga hali sura kirmasa yoki bir o'qishligimiz qiyin bo'lsa, tashlab olmaslik kerak. Sababini qilib organaylik da Biz bilmagan tomondan Alloh taolo bizning mushkulimizni oson qilib qo'yadi. Ikkinchidan, Abu Zar G'ifori roziyallohu anhu payg'ambarimizning oldida 15 kun o'tirib ilm o'rgandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qodir edi. Bitta duo qilib turib Abu Zarni ilmli qilib qo'yishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam agar qo'lini ochib Parvardigoro Abu Zarni olim qilgin deb duo qilsa, olim bo'lardi. Keyin bizga, keyingi ummatlarga bahona bo'lardi. Ha, ilm o'qi desa, sahobalar hammasi ilmli bo'lgan bo'lsa, ha, ularga oson bo'lganda. Payg'ambar sollallohu bitta duo bilan ilmli qilib qo'ygan. Demasligimiz uchun Abu Zar 15 kun turib ilm o'rgandi. sahobalar ilmsiz bo'lgan, da'vat qilish uchun ilm shart emas desa, juda qattiq adashgan bo'lamiz. Albatta ilm bo'lishligi shart. Ilmsiz da'vat qilib bo'lmaydi. 15 kun payg'ambarimizdan sollallohu alayhi vasallamdan Abu Zar Fori ilm o'rgandi hamda Makka dan ketar vaqt kelganda, "Ya Rasululloh, men uyimga ketay, javob bering." Nabiy sollallohu alayhi vasallam Abu Zarga, "Agar bu yerdan chiqib ketadigan bo'lsangiz, ketayotib islomga kirganligingizni birovga aytmang dedilar. Chunki kim islomni izhor qilsa, albatta azoblanadi. Abu Zar yurakli kishi bo'lgan. Ya Rasululloh Allohga qasam, shahodat kalimasini qurashga e'lon qilmay chiqib ketmayman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam indamadilar. Ya'ni toqatingiz ko'taradimi? qurash jamlanib turganda Ka'bani oldiga bordida baland ovozi bilan ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh dedi. Quraysh bir pasda jamlanib, ustiga tashlanib, tepkilab urib ketishdi. Shunda Abbos ibn Abdul Muttolib Abu Zarni tanib qoldida, shunday quchoqlab odamlardan nari olib o'tib ketdi. "Ey Quraysh, ey Quraysh, yig'inglar. kimligini bilasizlarmi buni? Bu G'ifordan bu. Karvonlaringizni omonligini o'lasizlar, tegmanglar bunga" dedi. Ya'ni agar Abu Zarni urib qo'yishsa, o'ldirib qo'yishsa, G'ifordan karvon o'ta olmay qoladi. Shu bois Quraysh urushlikdan to'xtadi, Abu Zar yurtiga qaytib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilganidan keyin Abu Zar g'ofori mana mana shu voqeadan 15 yilgacha qavmini borib da'vat qildi. 15 yil da'vat qildi. Payg'ambarimiz Madinada turgan paytida G'ifor qabilasini teng yarmini musulmon bo'lgan holatda Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib bordi. Ilm o'rgandi, ine da'vat qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'vat etishda davom etdilar. Quraysh bir necha marta payg'ambarimiz bilan bahs xivor qildi, natija bermadi. Keyin yana to'planishdi. Kelinglar, Muhammad bilan yana bir bahs qilaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni chaqirishdi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam rozi bo'ldilar. Quraysh jamlanib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytdiki: "Ey Muhammad, sen o'zingni Allohning rasuliman deysan. Lekin bizga birorta mo'jiza keltirmading. haqiqiy payg'ambar bo'lsangiz, mo'jiza keltirishing kerak, avvalgi payg'ambarlarga o'xshab. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men sizlarga Allohning kalomini olib keldim deganlarida ular yo'q. Bu narsa bizga kerak emas. Senga iymon keltirishimizni xohlasang, bizga yerdan buloqlarni chiqarib ber. Bizni yerlarimizda suv yo'q, jazirada suv serob bo'lsin, bog'roqlar ko'paysin, biz ham boy bo'laylik. Bir narsa ko'rsat, seni payg'ambarligingga ishonishimiz uchun. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu ish Alloh taoloning qo'lida. Muhammad sen biz aytgan narsani qila olmayapsan. Xo'p, senga iymon keltirishimizni xolasang, bizni bobolarimizni o'limdan qaytar hayotga. O'liklarni tiriltirib ber. Ularning ichida Husoy ibn Kilab bo'lsin. U bizning shubhasiz eng katta sayyidimiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, men o'liklarni tiriltirmayman. Alloh tiriltiradi. Bu Allohning ishi. Quraysh Talablarimizga javob bera olmayapsan. Sen aytasan, odam oldimga mening oldimga farishtalar keladi deysan. Ke bizga bo'lmasa mana shu farishtalarni ko'rsat. Keyin seni payg'ambarligingga biz ishonaylik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularni ko'ra olmaysizlar. Farishtalar nurdan yaralgan. Inson har qancha tikilib qaramasin ko'ra olmaydi. Agar Alloh taolo ko'rsatishini xohlamasa. Ko'ra olamiz deydi. Ko'ra olmaysizlar. Allohning ishi. Quraysh yana aytdi. Sen faqirsan. faqir bo'lib turib menga ergashinglar deyapsan. Sen boy bo'l, duo qil Allohga, boy qilsin seni, sen orqangdan yetishlikka, keyin sen haqli bo'lasan. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam Allohning ishi boylik bilan bo'lmaydi. Iymon bilan, taqvo bilan. Bu johilona o'lchov. Pullimi? Demak Alloh yaxshi ko'ribdi. Pulsizmi? Demak Alloh yomon ko'ribdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, Allohni bandaga bo'lgan rahmati iymon bo'ladi, taqvo bo'ladi. u pulini qancha bo'lishligi farqi yo'q. Johilona o'lchov. Sen bor bo'lsang, etchi nigoh qilgan bo'ladi. Pulli bo'lsa, ergashsa bo'ladi orqasidan. Kambag'al bo'lsa, hojati yo'q. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, la tanzur ala man qala, fanzur ala ma qala. Kim gapirayotganiga qaramanglar degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Nima deyotganiga qaranglar. Ehtimol kambag'aldir, ehtimol yoshdir, haqni gapirayotgandir. Ehtimol kattadir, boydir yoki qandaydir mansabdordir, noto'g'ri gapni gapirayotgandir. Sen bizlarni ey Muhammad azob bilan qo'rqitasanmi? O'zing aytgandek ustimizga balo keltirmaysanmi? Osmonni parcha-parcha qilib boshimizga yog'dirmaysanmi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu Allohning ishi deb javob berdilar. Shunda Quraysh Allohga qasam, sen kazzobsan. Bizlarga biror narsa keltira olmading. Senga bu so'zlaringni Yamomalik Rahmon ismli bir odam o'rgatyapti. Yamoma shahridan Rahmon degan odam senga o'rgatyapti bu gaplarni. Ar-Rahmon ismini Allohning ismidan deb bilishmasin. So'ngra bu bahs ularni nazarida hech qanday natija bilan tugamaganidan keyin Qurayshning orasidan Abdulloh ibn Umayya ibn Mughira turib, "Ey Muhammad, sen biz aytgan narsani bittasini ham keltira olmading. Bizni talabimizni keltirishga ojiz bo'lding. Endi sen osmon havoga ko'taril. Osmonga uch, üç. uchi bitta kitobni ko'tarib kelib, qo'limga qo'ymaguningcha iymon keltirmayman. Agar shuna qilsang ham sehrgarsan deyman. Ular Allohni va farishtalarni ko'rsatmaguningcha senga hargiz iymon keltirmaymiz deydi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sukut qilishlikdan boshqa javobni bermadilar. Shunda oyatlar nozil bo'ldi. Mana hozir o'qiymiz, mufassilat berilgan sharhni eshitamiz.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 Yo sening xurmozor, uzumzor bog'ing bo'lib, uning o'rtasidan yorib daryolar paydo qilmasang, yoki o'zing da'vo qilganingdek osmonni ustimizga parcha-parcha qilib tushirmaguningcha yoki Alloh va farishtalarni oldimizga keltirmaguningcha yoki sening oltindan bir uying bo'lmagunicha yoxud o'zing ko'z oldimizda osmonga ko'tarilmaguningcha hargiz senga iymon keltirmaymiz. Toki bizlarga o'qiydigan bir kitob kitob tushirmas ekansan, bu osmonga ko'tarilishingga ham hargiz ishonmaymiz. Ayting, ey Muhammad alayhisalom, Ey pok Parvardigorim, men faqat elchi payg'ambar bo'lgan bir odam edim-ku. Men qo'limdan kelmaydi bu narsa. Alloh taolo keyingi oyatda nima dedi? Alam yarov kam ahlakna min qoblihim min qor Ular ulardan ilgari necha asrlarni, zamonlarni halok qilganimizni ko'rmadilarmi? Ularga, ya'ni o'sha asrlarda yashagan odamlarga yerda sizlarga bermagan joylarni bergan, ustlaridan samoni Ya'ni yomg'irni serob qilib yuborgan, ostlaridan daryolarni oqizib qo'ygan edik. Ya'ni sizlar so'rayotgan narsalarni avvalgi ummatlarga berganmiz. Bas gunohlari sababli o'shalarni ham halok qildik va ulardan so'ng yana boshqa asrlarni paydo qildik. Senlar so'rayotgan narsalarni avvalgi ummatlar ham so'ragan, berganmiz, lekin iymon keltirmagan, halok qildik ularni. Ey Muhammad, agar sizga qog'ozga yozilgan bir maktub tushirsak, va uni qo'llari bilan ushlab ko'rsalar ham kofir bo'lgan kimsalar aytadiki, bu ochiq sehrdan boshqa narsa emas degan bo'lardilar Unga, ya'ni Muhammadga payg'ambarligini tasdiq etadigan biron farishta tushsa edi dedilar. Agar farishta tushirsak ish tugatilgan bo'lar edi. So'ngra ularga qarab turilmas edi. Ya'ni payg'ambar qilib odamni emas, farishtani tushirganimizda farishtani ko'rib turib ham kofir bo'lsa, qirilib ketishligi aniq bo'lar edi. Agar uning payg'ambarning o'zini farishta qilsak ham, uni er kishi qilgan va ularga noani holda turgan narsani yana xiralashtirgan bo'lar edik. Agar uni payg'ambarni o'zini farishta qilsak ham, uni er kishi qilgan va ularga noani holda turgan narsani yana xiralashtirgan bo'lar edik. Payg'ambar odam bo'ladi. Payg'ambar farishta bo'lish kerak deydi. Agar bu payg'ambar farishta bo'lganida yana ishonardik dedi. Agar Alloh taolo farishtani tushursa, odamlar ko'ra olmas edi. Endi odamlar ko'rishligi uchun u farishtani ham odam qilishlik kerak edi. O'zlari ko'rib, angla olmay turgan farishtani odam suratiga kirgizib qo'ysa, yana ularga noaniqlik bo'lib qoladi. Shuning uchun payg'ambar insondan bo'lgan, farishtalardan emas. Nima uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularning talablariga javob bermadilar? Nima uchun mo'jizalar kelmadi? Avvalgi payg'ambarlar mo'jiza keltirmaganmi? Musa alayhissalom Banu Isroilni o'ziga, Misrni o'zida 9 ta mo'jizani keltirmadimi? Har bitta kelgan mo'jiza keyingi mo'jizadan kattaroq bo'ldi. Iymon keltirdi Banu Isroil. Dengiz yorib o'tdi. Iymon keltirdimi Banu Isroil? Tog' titrab, 40 tasini o'ldirib, yana Alloh taolo qaytadan tiriltirib berdi. Iymon keltirdi Banu Isroil. Nechta mo'jiza kerak edi? Avvalgi ummatlarni mo'jiza talab qilishligi iymon keltirish uchun emas, talash tortishlik uchun o'jarlikdan boshqa narsa emas. Qavm mo'jizani o'zlari xohlagandek talab qilib, shunda ham iymon keltirmasa, qoida shuki, qavm yoppasiga halok bo'ladi. Solih alayhisalomga Alloh taolo mo'jiza qilib tuyani berdi. Mana payg'ambarlarning qissalaridan eshitganmiz, qisqacha takrorlab qo'yamiz. Solih payg'ambarni payg'ambar bo'lsang, sen bizga mo'jiza ko'rsatib ber, deyishdi qavmi. To'g'ri kelgan mo'jizani qabul qilavermaymiz. Mana bu tosh yorilsin, ichidan tuya chiqsin, katta bo'lsin, qizil bo'lsin, juni uzun bo'lsin, qonnida falon oliy bolasi bo'lsin, bir kun tumshug'ini suvga tiqib, bir kunlik suvimizni ichib qo'ysin. U Solih alayhissalom ularga sizlar aytayotgan narsani duo qilib Allohdan so'rab bersam, iymon keltirasizlarmi? Ular ha deyishdi. Duo qildi. Xuddi ular talab qilgan sifatlari bilan tuya chiqdi. Iymon keltirishdimi? So'yib berib qo'yishdi. Lekin qavm yoppasiga halok bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Quraysh qo'yayotgan talablarni berilsa, shunda iymon keltirmaydigan bo'lsa, Makka yo'q bo'ladi. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ Alloh taolo nimaga payg'ambarimizdan so'ragan mo'jizani bermaganligini bayon qiladi. Wa atayna Thamuda naqata mubzira fazalamu biha va ma nursilu bil ayati illa tahrifa. Ey Muhammad, mushriklar sizdan talab qilgan oyat mo'jizalarini yuborishdan bizni nima to'sdi? Faqat avvalgi ummatlar u mo'jizalarni yolg'on deganlarigina qaytardi. Samud qabilasiga ochiq mo'jiza bo'lgan tuyani ato etganimizda uni inkor etdilar. va oqibatda qirilib ketdilar. Biz mo'jizalarni faqat bandalarimizni halokatdan qo'rqitish uchungina yuboramiz. Mana nima uchun payg'ambarimizdan talab qilgan mo'jizalar berilmadi. Alloh qodir zot, xohlasa berar edi. Lekin Alloh taolo bir hakim zot. Jibril alayhissalom payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga mana shu bahsdan keyin kelib aytdiki: "Ey Muhammad, Alloh meni sizning oldingizga yubordi. Agar xohlasangiz, Bulardan yetayotgan ta'na dashnomlarga sabr qiling. Xohlasangiz, ular so'rayotgan hamma mo'jiza beriladi. Agar hamma mo'jiza berilsa, iymon keltirmasa, Makka yopqasiga qirilib ketadi. Nimani tanlaysiz yo Rasululloh? Rauf Rohim bo'lgan, qavmiga bir rahmdil bo'lgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam qavmini o'jaligini bilganligidan, iymon keltirmasligini ko'rganligidan keyin men sabr qilaman dedi. O'zlaridan bo'lmasa shoyat zurriyotlaridan Allohni yakka deydigan kishilar chiqsa. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytamiz u, hayotini har bitta holatida bizga mukammal ibrat bo'lgan kishi. Qo'lida javob beradigan qilichi bor edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Indamasdan dashnonni eshitib qopga to'g'irdi. Nimaga? Qavmini felini bilar edi. Yana bir hilani qo'llashdi. Nazr ibn Xoris Qur'onda 7 yoki 8 ta o'rinda eskilardan qolgan afsonalar va qalu asatirul avvalin 7 yoki 8 marta shu oyat tushgan bo'lsa, mana shu Nazr ibn Xorisga bo'lgan javob edi bu. Nazr ibn Xoris asli makkalik bo'ladi, Toyifda yashaydi. Ko'p sayohat qilganligidan har xil millatlar, qabilalar, xalqlarni tarixi, afsonalari, ertaklari, to'qimalarini ko'p biladi. Uni Toyifdan chaqirib kelib aytishdiki, Qayerda Muhammad odamlarni to'plab dinini gapirmoqchi bo'lsa, shart turda o'zingdagi afsona xurofatlaringni boshla. Odamlarni Muhammaddan chalg'it. Nazr ibn Xoris ishini boshida bu xilasi ularga foyda berdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da'vat qilmoqchi bo'lsalar, Nazr ibn Xoris turardida o'zini afsonalarini, ajoyib ertak, xurofatlarni aytar edi. Endi boshida odamlar jozibador hikoyalar eshitishdi. Işte. Keyin vaqt o'tdi, odamlar undan zerikishdi. Nazr ibn Xoris ana shu afsonalarni gapirib turib, tugatib bo'lgandan keyin bima Muhammad khayrun minni. Huwa yuhaddis bil asatir va ana uhaddis bil asatir. Muhammadni mendan nima oshirib joyi bor? U ham afsona aytayapti, men ham afsona aytayapman dedi. Mana shu qalu asatirul avvalin oyati Nazr ibn Xoris haqida nozil bo'ldi. Shuncha ish, Qurayshni shuncha qilgan ishi foyda bermaganidan keyin Abu Jahl sabr qilmadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, har bitta ummatning fir'avni bor. Bu ummatning fir'avni Abu Jahl, Amr ibn Hishom. Abu Jahl aytdi, "Bo'ldi, endi sabr qila olmayman" dedi. qo'yinglar "Men Muhammadni o'ldiring." Agar Muhammadni o'ldirsam, Bani Abdul Muttolib meni o'ldirmoqchi bo'lsa, xolilar himoya qilinglar meni. Xolilar tashlab qo'yinglar. farqi yo'q. Men Muhammadni o'ldirib, shu mushkilani hal qilay. Quraysh o'ldir, biz seni albatta himoya qilamiz dedi. Reja bo'yicha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib turganida boshini tosh bilan urib, yorib o'ldirmoqchi bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Ka'batullohni tavof qilib namoz o'qir ekan, odatda sajda qilganlarida juda uzoq vaqt sajda qilardilar. Boshlarini ko'tarmasdan sajdada ko'p turardilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam tavof qilib bo'lib sajda qilishlikka turganlarida Abu Jahl juda katta bir xarsang toshni qo'l ko'tardi, og'irligidan zo'rg'a qadam bosib keldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam yaqinlashganidan keyin go'yo bir narsadan qo'rqqandek toshni shunday tashlabda qochib qoldi. Qaytib Qurashni oldiga kelganida, "E, senga nima bo'ldi? Qochib kelding" dedi. "Ko'rmadinglar men ko'rgan narsani." "Nimani ko'rding?" Umrimda ko'rmagan nohatta katta bahaybat bir tuya og'zini katta ochib menga hujum qilib keldi. Ha, aynib qolsan sen dedi. Biz hech narsani ko'rmadik dedi. Bu mo'jiza tufayli Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu holatda Abu Jahldan bir aziyat ko'rmadilar. Musulmonlarga qattiq azoblar boshlandi shundan keyin. Ular shunday hukm chiqarishdi. Muhammaddan tashqaridan kelgan odamlarni hammasini man qilamiz, gaplashtirmaymiz. Hamda iymon keltirganlarni azoblaymiz. Agar bir qul iymon kelgan bo'lsa, bu qulni azoblash o'zini sayyidin ishi bo'lsin. Agar hur odam iymon kelgan bo'lsa, qavm azoblasin. Azoblanganlardan Bilol ibn Raboh roziyallohu anhu. Bilol da ulg'aygan edi, qul edi. Bana Abdudor urug'idan bo'lgan Umayyat ibn Halafni quli edi. Iymonga kelganini bilganidan keyin Umayya Bilolni azobladi. Umayya kun issiq bo'lgan paytda ni tashqarisiga Bilolni olib chiqib ketib, kiyimlarni yechirib, qaynab turgan qumga yotkizib qo'yar edi. Bu yetmaganda kuraklarga qamchi bilan urib, qonlarini oqizar edi. Hamda yerga yotkizib turib, ustiga 2 yoki 3 kishi zo'rg'a ko'taradigan xarsang toshni bostirib qo'yar edi. Bilol roziyallohu anhu faqatgina ahadun ahad, ahadun ahad deishdan boshqa narsaga ko'nglini burmas edi. Keyinchalik Biloldan nimaga endi ahadun ahad kalimasini tanlading? Ya'ni Allohning yakkaligiga ishora. deganda meni azoblashayotganda har xil kalimalarni aytib ko'rdim. Lekin bularning ichida ularni eng g'azablantirgani ana shu ahad ahad bo'ldi deydi. Ya'ni ularni g'azablantirish uchun aytdim deydi. Umayya qattiq azoblar ekan Bilol sobir edi. Azoblab charchab ketganidan Umayya Bilolni turgizib, bo'yniga sirtmoqni solib bo'g'ib, Makkani tenteklar, yosh bolalarni qo'liga berib qo'yardi, so'darib yurib toshbo'ron qilib urishardi. Aybi Allohni yakka deb qo'yganligi. Azoblanganlarning ichidan Banu Muammil urug'idagi bir ayol iymonga kelgan edi. U ayolni azoblashlikni Umar ibn Hattob o'zining zimmasiga oldi. U paytda kofir edi. Bu Banu Muammil urug'idan emas Umar, lekin musulmonlarga bo'lgan nafrati qattiqligidan o'zi tashabbus qildi o'zi. Men azoblar beraman. Shunday bir qattiq azoblardiki, ayol faqat sabr qiladi. Qattiq azoblab turib, charchab ketganidan to'xtab turib aytardiki, "Hali ayolga meni kechirib qo'y, seni azoblashlikdan to'xtab qolganligimga kechirib qo'y. Men charchaganimdan to'xtadim. Chi dam olib olay, yana azoblayman seni." Musulmonlarga qattiqligi shu darajada edi. Musulmonlarga eng qattiq kishilar Abu Jahl bilan Umar ibn Hattob edi. Azoblanganlarning orasida Yosirning oilasi, oli Yosir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu xonadonga bashoratni aytdilarki, Sobron ya ali Yosir fa inna mawidakumul janna. Yosir Omir al-Kindi Makkaga bir yo'qolib qolgan akasini boshqa akalari bilan yig'ilishib istab kelishadi. olmaydi Qolgan aka-ukalari ketishadi, Yosir Makkada qoladi. Makkada qolar ekan Banu Mahzum urug'idan bo'lgan Abu Huzayfa ibn Mughirani himoyasiga o'tdi. ya'ni o'sha davrda odatiga ko'ra bitta odam himoyasi yosa yana yasharadi edi. Bu Abu Huzayfa Yosirning axloqini, odamgarchiligini, sifatlarini ko'rib yaxshi ko'rib, o'zini cho'risiga Sumayya binti Hibotga uylab qo'ydi. Endi bularning o'g'li mana Ammor tug'ildi. Ammor ibn Yosir Dorul Arhamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan islomni o'rgandi, iymonga keldi, kelib ota-onasini da'vat qilganida hech ikkilanmasdan birinchilardan bo'lib ular ham iymonga kelishdi. Banu Mahzum qabilasi bularni azoblashlikka turdi. Banu Mahzum mana Abu Jahlning urug'i. Ularni azoblashlikda Abu Jahl ustida turdi. Misli ko'rilmagan mehnat va azoblarni soldi. Sahroga olib chiqaradi ularni. kiyimlarini yechirib turib, kun issig'ida temirdan bo'lgan kiyim kiygizib qo'yardi. temir qizdirdi, badani kuyar edi. Ularni suvsizlik bilan, o't bilan azoblab qiynar edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shu paytda o'tib ketar ekanlar, Yosir oilasini azoblanayotganini ko'rib turib, qo'lida hech qanaqa chorasi yo'q, hech qanaqa yordam bera olmaganligidan ichlari ezilib Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ey Yosir oilasi, sabr qilinglar. Sizlarni albatta boradigan joylar jannat" deb qo'yadi. Bu so'z ularning qalbiga taskin beradi. Ular sobit edi. Abu Jahl Sumayyani azoblarkan, qattiq bir azoblab turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni haqorat qildi. Shunda Sumayya ham haqorat qildi Abu Jahl. Qorniga nazani tiqib, Sumayyani qatl qildi. Islomda birinchi shahid bo'lgan musulmon bu ayol kishi. Bu Sumayya binti Xibot roziyallohu anha. Mana shu sharaf u oila uchun o'zi yetarli katta sharaf edi. Islom yo'lida birinchi shahid bo'lgan kishi. Buning orqasidan Abu Jahl Yosir nazoblashga ketdi. uni ham qiynab azoblar ekan, shahodat kalimasini aytib turib, u ham shahid bo'ldi. Ikkinchi shahid bo'lgan musulmon yosif Ammorning otasi. So'ngra bu ummatning Firavn Abu Jahl Ammorga qarab keldi. Uni shunday azobladi, tinimsiz azoblaganligidan Ammor bu azoblarga sabr qila olmadi. Abu Jahl Allohga qasam, Muhammadni dinidan qaytmasang, uni so'kmasang, seni hech qachon tarqamayman dedi. Azobni to'xtatmaganligidan Ammor payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni so'kdi. Abu Jahl bunga ham qanoatlanmadida, yo'q dedi. Qo'yib yubormayman seni dedi. To dedi, mana yerda o'malab ketayotgan hasharotni meni Robbim demaguncha seni hargiz qo'yib yubormayman dedi. Azobni qattiq qildi, ana shu hasharotni meni Robbim deyishlikka majbur bo'ldi. Musulmon o'rtasida Ammor dindan qaytdi degan gap tarqaldi. Majbur bo'lgan holatda aytgan edi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga mahzun, yig'lagan holida kelib, yo Rasululloh, onamni, otamni o'ldirishdi. Meni qattiq azobladilar. Sabr qila olmasdan sizni so'kishga majbur bo'ldim. Yana hasharotni Robbimam deyishdi, deyishga majbur qilishdi." dedi. Rauf Rohim bo'lgan Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Bah. chidamapsan da Bah, men oldindan haqida dedimi? Bizda bo'ladi-yu, bitta xato qilib bo'ldi bu fosiq. Keltirib berlar jo'ra Bu munofiq. Bu bilan gaplashmaymiz. Bitta xato qilib qo'ysa biz nima qilib tashlaymiz? Bu siratni o'rganishingdan maqsad akalar. Ha, shuna bo'lgan ekan emas. Eshitib qo'yish emas. Ibrat olaylik. Xotib ibn Abi Balta roziyallohu anhu payg'ambarimiz Makkani fath qilgani ketayotganda payg'ambarimiz maxfiy qilib hech kimga aytmagan ro'yxatga ketayotganligini, faqat yaqin sahobalarga aytgan edi. Xotib payg'ambarimizning sirini sotib qo'yadi. Makkaliklarga xat yozadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka fathiga ketayotganlarida Quraysh bexabar qolsin, to'satdan boraylik, urush bo'lmasin degan maqsadda bildirmagan edi birovga. Lekin xotib sotib qo'ydi shu sirini. Kechirdim payg'ambarimiz. Sababini so'radi. Nimaga bunday qildingiz deb, yo Rasululloh, munofiq bo'lganim yo'q. Makkada siladi bola chaqalar qolgan bo'lsa, mol mulklar, ham qolgan qarab turishadi. Men Makkaga kelganda odamman. Meni xotin bola chaqam qolgan. Shu xatni yozib olsam, bola chaqamga jinday bir yaxshi muomala qilarmikin degan maqsadda yozuvdim. Uzri bor. Men munofiq bo'lmadim dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam afv qilganlar. Ammor ibn Yosib kufr kalimasini aytayapti. Payg'ambarimizni haqorat qilyapti. Dindan qochishlikka majbur qilishganda aytdi shu narsani. Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ey Ammor, qalbing nima deydi? Ammor qalbim faqat iymon bilan orom oladi deb javob berdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam "Ey Ammor, agar ular yana seni azoblab, shu kalimani aytishlikka majbur qilib meni so'k desa, yana bir marta so'kib qo'yaver" dedi. Chunki majbur qilib aytilgan so'z u kishini hargiz iymondan chiqarib qo'ymadi. Senga necha marta majburlab kufr kalimasini aittirsalar ham hargiz iymondan ajrab qolmagaysan. Alloh taolodan oyatlar nozil bo'ldi. Astagfir billah. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha va qalbuhu mutma'innun bil iman. Lakin man sharaha bil kufri sadra fa alayhim ghadabun min Allohi va lahum azabun azim. Kim Allohga iymon keltirganidan keyin yana qaytib kofir bo'lsa, Allohning g'azabiga Lekin kim qalbi iymon bilan orom olgan holida kufr kalimasini aytishga majbur qilinsa, uning iymoniga ziyon yetmas. Ammo kimning ko'ngli kufr bilan, ya'ni dindan chiqib kofir bo'lish bilan yoziladigan bo'lsa, bas unday kishilarga Alloh tomonidan g'azab va ulug' azob bor. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته